muraza kumukurikira kuwa mirongo ibiri ruhesha uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi no munsi mpuzamakungu uri kurahimbarizwa mu ntara ya cankuzo kuri uno munsi ku rwego rw'igihugu nayo mu ntara ya ngozi havugwa inzoga yitwa huhahuha imaze iminsi iboreza abantu uko bitari bimenyerewe mu ntara ya ruyigi n'umwigeme w'umuyabaga yatemaguwe asigwa ari ikiruruma aya n'ayandi ni muri ano makuru mu kirundi mushikirizwa na Eline Bernibigire muri radiyo isanganiro ndasubiye kubaramutsa duhere n'amakuru mu bijyanye n'umutekano hari inzoga bita huhahuha imaze iminsi iboreza abantu ko bitari bimenyerewe mu bibanza bitandukanye by'ingozi aho abantu bavuga ko iteye amakenga ku bavuga ko ari rugombo bashiramwo ibintu bitaramenyekana musitanteri wa komine ngoza avuga ko babikurikiranye basanga ari inzoga isanzwe ahubwo iryoshe gutyo abanyagihugu bakayihereza hakiri kare akamenyesha ko ahubwo ari gusubiramwo amasaha yo kugurura ibirabo apolinaire muzagara iyo nzoga bita huhahuha izanwa n'amamodoka y'ubwoko bwa fuso ava mu ntara ya cibitoke idandazwa mu bibanza bitandukanye byo mu gisagara ca ngozi nk'aho bita mu burengo kuri plage kujya ryamivo ku iferemi mu kigarama n'ahandi benshi mu bayihereza baraboregwa bimwe bidasanzwe bakanduruka bagira n'ibintu biteye isoni nk'uko byashyitse aho ku iferemi haraciye iminsi itatu bamwe bavuga ko iyo nzoga ari ibitoke bisanzwe bakayita rugombo ariko bakemeza ko abayidandaza baba bashiramwo ibintu bituma iboreza cane ariko musitanteri wa komine ngozi avuga ko icyo kibazo bagikurikiraniye hafi ari kumwe n'igipolisi ngo basanga ni inzoga isanzwe itabujijwe songa mbere rajaba ati ni inzoga iryoshe ugereranije niyo bari bamenyereye kugana ingozi ngo baraheza rero rero bakanywa hakiri kare kandi ku bwinshi ikababoreza hakiri kare cyane na burya muri iki gihe cici bigina amafaranga yaba ayava mu kawa mu miceri n'ibindi songa mbere raja barongoye komine ngozi amenyesha ko bagiye gufata ingingo kugira hasubigwemwo amasaha yo kugurura ibirabo kugira barabe ko kabaregwe kugabanuka bubisha yarafashwe umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Ruyigi amenyesha ko ari ndiri icegeranyo c'umuganga kugira ngo amushirengeze muri sentare mu manza ziburanishwa ikibiriraho Jean Claude Shemirimana Deoline niye zumburanira umuyabaga w'imyaka 200 niwe yatemagujwe umubanga mu ijoro ry'uwa mbere shira wa kabiri ku mutumba nyamiyaga muri komine butaganzwa mu ntara ya Ruyigi nkuko amakuru ava kuri uwo mutumba abivuga uwo mukobwa yahamagawe kuri telefone isazi ibiri z'ijoro n'umwigisha wo ku ishure shingiro ryo kumusenga apolineri niyo rugira acamusaba kumusanga aho yari ari mu murima w'ibitoke ubwo nyene amushikiriye ngo yaciye amusimbira ko amutema imipanga ku mutwe mu izosi no ku maboko amusiga amusigara ikiruruma ayo makuru avuga ko uwo mwigeme yahavuye yikwega ashika ku rugo rw'uwitwa gahitira abiganira ivyamushikiye muri iryo joro nyene yaciye atabarizwa ubu akaba ariko avurirwa mu bitaro amakuru atangwa n'abanyi b'uwo mwigeme avuga ko Beorine n'izo mburanira yoba yari yibungenze inda y'uwo mwigisha bakikeka ko yoba yabikoze mu ntumbero yo gukinga ingaruka z'iyo mbanyi hanze y'urugo rwiwe mushikirizamanza wa repubulika mu ntara ya Ruyigi avuga ko uwakoze ubwo bubisha ari mu mino y'igipolisi akamenyesha ko muri parike barindiriye icegeranyo cy'umuganga cerekana ububabare uwo mwigeme yagize expertise medicale mu gifaransa kugira ngo ace ashingisha urubanza ruburanishwa ikibiriraho muri sentare nkuru y'igihugu jean claude nshimirimana mu Radio radiyo isanganiro jean claude nshimirimana urakenuye tugume ngaho mu buseruko ariko mu ntara ya cankuzo tuvuga ibijyanye n'impunzi kuwa mirongo ibiri ruheshe ku mwaka utasha amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku rwego rw'igihugu uwo munsi mukuru wahimbarijwe mu ntara ya cankuzo ahari impunzi zirenga ibihumbi cumi na bitandatu zigwiriyemo abakongomani hajya isanganiro yarungitseyo mugenzi wacu joseph nsabiye abandi aheje kuganira kuri telefone na placide niyo mwungere atangura atubwira aho uri kurahimbarizwa neza na neza umunsi mukuru ku rwego rw'igihugu wahariwe impunzi uri ko ubera mu ikambi ya kavumo ni mu ntara ya cankuzo gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatanu iyo kambi ikaba yari ifite impunzi zingana ibihumbi cumi na bitandatu n'amajyana umunani na mirongo icyenda n'umunani impunzi ziri mu gihugu ku butaka bw'uburundi gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatanu turangije zashika ibihumbi mirongo indwi na bibiri n'amajana ane na mirongo umunani n'abandi joseph ushobora kuba wavuganye na bamwe mu mpunzi ziri ngaho mu cankuzo ikintu bavuga ko bafise nk'ingorane cyangwa bavuga ko babayeho gute ikibazo bashyira imbere n'ikibazo kijyanye n'ibifungugwa ibyo rero ngo ibyo babaha ntibishobora kumara ukwezi iyo byaranze ngo bishobora kumara inzu zitatu impunzi rero ngo igaca ibura ukuntu ishobora kumara inzu ya nyuma iyindi ngorane ivugwa ingorane ijyanye n'udufaranga bari baremerewe yuko bogiye barahabwa ku kwezi ku kwezi ayo mafaranga ashika ibihumbi bine ku muntu umwe umwe ngo yoba yarigeze gutangwa ariko ngo ubu uye haraciye amezi ashika kuri ane utwo dufaranga bataturonka ikindi kibazo kivugwa ngaha mu itambi ya kavumo amafaranga bari biteze gukoresha ari amafaranga angana miliyoni mirongo itatu z'amadolari muri ayo mafaranga ibice mirongo ibiri na bine gusa by'ayo mafaranga nibyo bimaze kuboneka ni ukuvuga imiliyoni z'amadolari zirenga gato zitandatu urumva yuko ayagikenewe ari menshi ibijyanye rero n'amajambo ku bashitsi bitabye runo rubanza ntibiratangura isanganiro ku isaha zitandatu y'iminota mirongo itatu n'itandatu aya makuru murashobora kuyakurikira ku rubuga rwa facebook kuri isanganiro burundi amakuru ajyanye n'ubutunzi umugwi nshingamateka ujejwe intwaro ibereye no gushira amatungo ya leta mu minwe y'abikorera utwabo guhamagarira abadandaza co kimwe n'abandi begwa n'ikibazo c'amasoko amaze igihe ataratangura gukora mu gisagara ca bujumbura ko bowitura mu ntumbero yo kurabira hamwe ivyo ba vyaragoranye umushingamateka benigne rurahinda arongoye uwo mugwi atangazwa n'uko avyumvira ku maradiyo ariko ngo imiryango iruguruye mu bashingamateka batowe n'abanyagihugu aha mu gihe umwaka ugiye kurangira kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze mu buyobozi bw'igisagara cya bujumbura batangaje icese ko amasoko indwi mashasha agiye gusubira gukora ariko n'ubu ntibirashikwa ko kurikira umushinga amateka benigni rurahinda jewe nkurikira amakuru narabonye ikiganiro cyatanzwe bahejeje kugendera amasoko atandukanye barashikiriza ibituma nyamukuru bobo bita yuko byoba byarabujije ayo masoko gutangura igihe boba bumva yuko ivyo bituma babashikirije batavyemera nka neza yuko bokwitura umugwi turongoye hama tukazoca tumenya ukuntu tuja kugira amatohoza akwiye duheze dushikirize imvo nyamukuru zituma ayo masoko atugururwa haratanzwe isango ry'uwa mirongo itatu kwezi kwa gatanu guheze mbwa iryo ntiryakurikijwe aho ntimwumva ko hari agahaza ingorane jewe nje nkurikira ikiganiro yarosubiye ku masoko yaciyemo imice itatu aho yavuga yuko nk'isoko rya musaga nko ku munsi wa mbere abo baba barashikirijwe ibibanza abatanze amahera bazotangura kuja kuraba ibibanza vyabo arasubira atanga irindi sango ryo mu kwindwi ku yandi masoko hari amasoko bashoboye kuvuga nk'atatu kinindo kanyosha na ngagara kubera abadandaza batatanze intererano isabwa kandi kubera ingorane y'ibikoresho atari vuba bazobishikiriza murizigiye ko hoshobora gutangwa isango kandi ryubahirizwa jewe sinshobora kubishingira intahe mu gihe ntararondeza igituma nyamukuru muriteguye ariko kuraba mukavugana n'abo bantu vuba abo bantu baraza baturondere sinumva igituma iminsi yose ngaha mu burundi abantu bama bajya kwitwara ku maradiyo aho kurondera inzego zibijejwe muri ko muvuga cyane cyane abadandaza n'abaguzi mvuga abenegihugu nabo badandaza nyine baribwo je nobabwira yuko twogerageza abarundi tugahindura ingendo tugahindura ingendo mu nama nshingamateka ibikorwa vyaho bikorwa ku mugaragaro Inama y'abakuru b'ibihugu bigize akarere kamwe k'ubudandaji ka Afrika y'ubumanuko komeza izobera mu gihugu ca Zambia kuva ku igenekerezo rya 9 gushika ku rya 19 mu kaka 2018 ibyo biri ku rubuga ngurukana bumenyi rwa komeza tubibutse ku iyo nama yari kubera mu Burundi kuva ku itariki ya mbere gushika ku ya 10 ruheshi 2018 ikaba yarasivye yimurirwa n'umunyamabanga wa komeza aho yamenyesheje ko yobera irusaka mu gihugu ca Zambia bamwe mu banyagihugu baba ku isoko ryo ku mugwa mukuru wa komine bugenyuza intara ya karusi baridoga ko aho babaye hari umwanda kubera ko ariho habagirwa ibitungwa atanibagiro hari bagatinya kurwara indwara z'isukurike ngo mu gihe iyo ngorane bayishikirije abarongoye komine ariko ntibabatunganiriza ubujejwe amagara y'abanyagihugu muri iyo komine aremeza ko yayishikirije abarongoye komine bamwe mu banyagihugu bo hagati mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko hari ibinogo bimaze igihe kitari gito vyuguruye hagati mu mabarabara y'ico gisagara bavuga ko uretse amasanganya ngo vyorohereza abasuma bavyinyegezaamwo bagasaba ko vyozibirwa n'inkuru ya Vestine Butoyi aho twashoboye guca kwibarabara rica imbere y'ishure Stella Matutina hari binogo bibiri saho gusa ibindi binogo hari ikinogo kimwe ku gituro cy’amabisi ya Musaga ikindi naco ku gituro cy’amabisi ya Gasenyi vyose ivyo binogo vyibonekezamwe imyanda abaca mu mabarabara yo hagati mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko rimwe na rimwe ibyo binogo bitera amasanganya muno kira shora kuze yavye bagiye ko hari ikinogo canke itanabizi ikacifata fire inyuma ikaciseka agacaterambutiye aje ngaho ico gihugu rutura cagiriza urwo rwego ko ruhenga uh, mu kudatahura ikibazo c'igihugu ca Israel bisanzwe bicuditse urwo rwego rusanzwe ruhurikiyemwe ibihugu bitandukanye akaba ari naho bayagira uko agateka kazi na muntu kari mu gihugu kifashe ku bw'umunyamategeko Jack bitababaje iyo ngingo ya Amerika ngo izogira hanini ingaruka mu bijanye n'ubu n'ubutunzi kuko icyo gihugu aricyo cyahora gihugugwega amafaranga menshi ariko ngo nta kinini zohindura ku bijyanye n'uko amerika izobandanya kwibona nk'igihugu gihagarariye agateka ka zina muntu ku isi tumukurikire urwo rwego ni bari bashyizeho imyaka myinshi imbere ni mu gihumbi kimwe na cyenda na gatandatu hama rukarabira hafi ibyerekeye agateka ka zina muntu ariko rero uyu munsi perezida Trump yavuze ati jene ndavubivuyemo none ibyo bisigura iki ku bwanje murazi amategeko ngenderwa ko charte des nations unies nayo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na gatanu Trump agishika ku butegetsi yavuze yabivuze mu congereza ngo American first mugabo yashaka ubwa mbere abanyamerika mugabo cyane cyane akavuga ati jewe ndemereye abantoye n'abatantoye yuko nzokwikura Nta nkeka, nta nkeka bazobananye bavuga bati twebwe hajya turabona yuko hagati y'akazina muntu gahungabana kandi oya nje nibimvira nuko n'uyu munsi canke ejo ntidutotanga twumvise babandanye ntabwo izozohinduka zo kwama bagira bya bindi nyene muraza kumukurikira mu makuru yacu yo hanyuma ubutungane bunywanisha ngo ntiburaronka ndangura kintu rusange definition commune mu gifaransa ku isi kandi ngo ibishikwa ko n'imigo yo kumenya ukuri biratandukana bivanye n'amahangiro aba yifuzwa ko ibyo bivugwa na Musenyeri Jean Louis Nahimana arongoye umugwi wo kuvuga ukuri no kunywanisha mu Burundi mu kiganiro catunganijwe n'ishirahamwe initiative changement mu Burundi bijyanye n'ibikorwa by'imigwi yo kumenya ukuri ku isi umukuru w'uwo mugwi amenyesha kandi ko igihambaye ari kizokoreshwa ibyo uwo mugwi uzoba washitse ko mu makuru ajyanye n'umuziki umuziki ufise akamaro kanini kuko igikoresho cyo guhuza abantu kwigisha no kumvikanisha abantu ibyo byavuzwe kuri uyu wa gatatu na perata niyo nkuru umushikiranganje w'imico kama mu gihe jo aho bukera ku igenekezo rya mirongo ibiri na rimwe ruheshi hazohimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umuziki uwo mushikiranganje asaba abakoresha umuziki kugura bisunze amategeko ya Obedea kugira abacuraranzi bashore gutungwa n'ibyo bakora tumukurikire tutibagiye no guhanura mu gihugu cyacu cy'u Burundi ubushikiranganji bujejwe imico kama bwifadikanije n'ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi Amicale des musiciens du Burundi barifadikanije n'ayandi makungu kugira buhimbaze uwo munsi mukuru ku civugo uruhara rw'umuziki mu iterambere rirama ry'u Burundi Icyo ni ikimenyetso gikomeye cyerekana ko leta y'u Burundi yiyemeje gushyigikira bimwe biboneka abaririmbyi kugira bashobore kubeshwaho n'umwuga wabo wa minsi yose ni muri iyo ntumbero igisata kijejwe gukingira ibikorwa n'abahinga obedeya cyasizweho gishyigikiwe n'urwego nshingwantwaro kugira ngo indirimbo zikingirwe kandi zitezwe imbere mu ntumbero y'uko abaririmbyi ko kubahiriza iyo ngingo mu gukora icyo gikorwa cy'iteka ukubahiriza amategeko ajyanye no gukingira umuririmbyi n'ibikorwa byiwe turangiriza n'amakuru mu bijyanye n'inkino umugwi nserukiragihugu wa senegali mu mupira w'amaguru waraye ubaye umugwi wa mbere ku mugwi mu migwi itanu yaserukiye umugabane wa afurika mu ihiganwa ry'igikombe cy'isi yose riko ribera mu gihugu cy'uburusi uronse amanota atatu nyuma yo gutsinda polonye bibiri kuri kimwe nayo mugwi nserukiragihugu wa misiri ukaba waraye utsinzwe ubugira kabiri ibitawuha amahigo yo kuzoshika mu gice c'umunani cirangiza watsinzwe n'uburusiya uwo mugwi w'igihugu cakiriye ihiganwa uwo nawe ukaba waciye wironkera uburenganzira bwo kuja mu umunani cirangiza ni inkuru ya evariste nzi umunezero wari wose ku mugoroba w'uyu wa kabiri ku banyasenegare eka no ku banyafurika inyuma y'insinzi y'umugwi gihugu wa senegare insinzi ya mbere ku mirwi itanu yaserukiye umugabane wa afurika mu nkino za nyuma z'igikombe c'isi ziriko zibera mu gihugu c'uburusiya senegali ikaba yatsinze polonye bibiri kuri kimwe ica yironkera amanota atatu ni mu gihe iyindi mirwi ine ariyo nigeria Maroke Tunisia na Misiri yatsinzwe inkino za mbere uwo wa nyuma wowo ibyaho bisa n'ibitoroshe kuko watsinzwe mu rukino rugira kabiri ku mugoroba w'uyu wa kabiri no mu guserukira gihugu w'u Burusiya bitatu kuri kimwe ibyo kuja mu gice cy'umunani kirangiza ku ruhande rwa Misiri si ibyo kwizera ni mu gihe umurwi w'igihugu cakiriye iryo higanwa rigira irya mirongo ibiri na rimwe ry'igikombe c'isi wowo waraye wironkeye ubwo burenganzira kuri uno wa gatatu umugwi serukira gihugu wa Maroke ukaza gutana mu mitwe no mu umuserukiragihugu wa Portugal gutsinda urwo rukino kuri Maroke umuntu akaba yo bivuga ari uko urwo rukino rurangiye mu nkino zindi zigira kabiri zikurikira Nigeria ikaba irindiriye Argentine Tunisia irindiriye ububirigi Senegal nayo ikaba irindiriye umugwi nserukiragihugu w'Ubuyapani Evariste nziko banyankorakenuye ni naho duciye turangiriza no makuru twariko turabashikiriza shimire mwese mwayateza abiri shimire kandi denise ndacayisaba na jini ange ndayiteho bamfashije mu buhinga bw'ibyuma ndashimiye kandi uruganda rwo kumenyesha amakuru rwayatororokanije nshimire kandi francine ndiho ku bwayo yari ayahagarariye erinibe nibigirana yabashikirije ndabifurije kugira akayabako